Jozuės knyga, 20 skyrius. Viešpats kalbėjo Jozuei. Paskirkite prieglaudos miestus, apie kuriuos kalbėjau per mozę, kad į juos galėtų nubėgti žmogžudys, užmušęs žmogų netyčia. Tie miestai jiems bus prieglauda nuo keršytojų žmogžudys, nubėgęs į vieną šitų miestų, jo vartuose išdėstis savo bylą to miesto vyresniesiems. Jie priims jį į miestą ir leis jam ten gyventi. Jei ji atsivytų kraujo keršytojas, jie neišduos žudiko į jo rankas, nes jis netyčia užmušė savo artimą, kuris nebuvo jo priešas žmogžudys galės gyventi tame mieste iki teismo sprendimo. Po vyriausiojo kunigo mirties žudikas galės grįžti į savo namus mieste, iš kurio jis buvo pabėgęs. Jie paskyrė Kedešą Galilėjoje, Naftalio kalnyne, Sichemą Efraimo kalnyne ir Kirjat Arba, tai yra Hebroną Judo kalnyne. Jordano rytuose jie paskyrė Becerą dikumoje, Rubeno giminės krašte, Ramotą Gilijade, Gado giminės krašte ir Golaną Bašane, Manaso giminės žemėse. Šitie miestai buvo paskirti visiems izraelitams ir tarp jų gyvenantiems ateiviams, kad į juos galėtų bėgti kiekvienas, užmušęs žmogų netyčia, kad nebūtų nužudytas keršitojo, kol jis stos prieš teismą.